ya kuwa somi hii tunayofunga tunafaa kuifunga kuwa ni ibada na wala si mazoea ni ibada na wala si ada na tumechukua unwani unwani hii kwa sababu ya kal kalima ya Sheikh العلامه احمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى اسمى الشيخ احمد شاكر اني ارى في كثير مما اتخذنا من العادات في الصوم ما ينافي حقيقته Ni, ni zama zake azungumza rahimahullah ni Sheikh ambaye alifariki miaka kadhaa yaliyopita. Asema mimi naona katika mambo ambayo tunayafanya katika Ramadhan miongoni mwa ada ambazo kwamba tumezichukua ma yunafi haqiqata kuna mengi ambayo yanakinzana na uhakika wa kufunga bal ma yahbitu al-ajra bali kuna yale ambayo yanapromosha malipo yetu ndani ya Ramadhan kisha asema rahimahullah bal ma yazidu al-insana ithman bali kuna yale ambayo tunayafanya si tu e, ni katika mambo ambayo yanakinzana na funga si tu yale ambayo yanamnyima mtu thawabu bali yale ambayo hata yanamuongezea mwanadamu muislamu madhambi katika ramadhan fahimna anna maana qiyam al-layl asema sisi ma'al asaf kwa masikitiko tumeelewa ya kuwa maana ya kusimama usiku ni sahru layl ni kukesha usiku fasirna nasharu fil qahawati wan nawadi tukawa sisi tunakesha katika mikao mbalimbali mbali na mikahawa na maskani la nufakiru illa fi lahwi wal la'ibi ila saa ila sa'atin mutaakhiratin min al-layl hatuwazii sisi kuhusia kuhusiana na ibada yoyote bali mawazo yetu sisi ni kujiingiza katika michezo mbalimbali kujengiza katika starehe mbalimbali ila sa'atin mutaakhiratin min al-layl mpaka katika masaa ya usiku ya kuchelewa kabisa. Labda baadhi ya maeneo leo watu hawana nafasi tena ya kukaa maskani, ya kukaa nje ya majumba yao kwa muda mrefu, kukuta mtu yuko nyumbani lakini bado anapoteza wakati kwa vitu mbalimbali mbali, na ameelewa kukesha au kusimama usiku ni kukesha kwa mambo ambayo hayamletei thawabu bali mengine yanamletea madhambi wal billah kisha asema rahimahullah thumma naakulu ma sha Allah an naakul kisha wakati mwingine tunakula yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ameturuzuku katika iftar na sahur thumma nusbihu murhiqina mut'ibin kisha mtu anaamka hali ya kuwa kuwa ana uchovu hali ya kuwa ana uvivu wa hali ya juu nyoyo wake umeba, umebana badala ya mtu kuwa na inshirahu sadr mtu kuwa na peace of heart and mind katika Ramadhan mtu kama huyu anaamka hali ya kuwa amechoka hali ya kuwa na uvivu hali ya kuwa anajivuta vuta hata kwenda kazini au kwenda shughuli zake za mchana inakuwa ni mzigo mkubwa watarabat a'sabuna na viungo vyetu vikawa na uchovu na, na, na machungu wasaat akhlaquna na kupitia hilo tabia zetu pia zikawa mbaya kisha Sheikh atolea rahimahullah tabia zetu kuwa mbaya wakati wa Ramadhan na mfano huu asema fala yakadu thnani yatahaddathan hatta yanfajira alghadab wa tathura athaira asema watu wawili wanapozungumza hawatazungumza kwa muda mrefu isipokuwa wataanza kufokeana isipokuwa mmoja wao ata atazidi atazidiwa na ghadhabu mmoja wao ataanza kurusha tatadafaqu alfadhu nabia mmoja wao ataanza kupromosha maneno mazito kwa mwenzake ila ma tarawna min hali kullukum ta'rifunaha na mpaka mishowe inakuwa na mizozo katika hali ambayo ni maarufu kwetu sisi sote asema wakati mwingine alasaf mtu kama huyu ambaye anamfokea mwenzake anakuwa mkali sauti ya paa ya pa, kuwa ya hali ya juu hasira za kipuzipuzi watu watampatia udhuru wakasema annahu saim wacheni bana huyo amefunga nikana kwamba mtu anapofunga anakuwa ni mtu wa hasira anakuwa ni mtu wa ghadhabu anakuwa ni mtu wa jazba anakuwa ni mtu wa kuwafokea watu lakini hili sio katika uh, si katika tabia ya mtu ambaye kwamba amefunga tabia ya mtu ambaye amafunga kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tofauti kabisa na haya Sheikh Ahmed Shakir amenukuliwa kusema mambo haya katika Jamharatu Maqalati Ahmed Shakir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mulahadha ambaye kwamba tunachukua ndugu zangu katika mazungumzo haya Ahmed Shakir rahimahullah lazima saumu zetu ziwe kama anavyotaka Allah kama alivyofundisha Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam watu wanafaa kuwa na umoja zaidi na furaha zaidi majumbani na ushirikiano zaidi majumbani na sehemu zingine wakati wa Ramadhan watu wanakuwa wanafaa kuwa na utulivu wa moyo wa, zaidi wakati wa Ramadhan watu wanafaa kukuwa ni wazuri baadhi yao kwa baadhi zaidi wakati wa Ramadhan lakini maalasaf kuna baadhi ya majumba Ramadhan inapowadia wakina mama wanakuwa na waswasi zaidi wanakuwa na dhiki zaidi kwa sababu wanajua sasa huu ni mwezi ambao mzee atakuwa mkali zaidi mzee atakuwa haambiliki mzee atakuwa hawezi kumbushwa jambo ni hasira za kipuzi kwa nini kwa sababu amefunga lakini sifa ya mwenye kufunga inafaa kuwa tofauti kabisa na hayo na biidhnillah tabaraka wa taala tunamuomba Allah subhanahu wa taala ajalie saumu zetu kuwa ni saumu za ibada tukamfungia Allah anavyotaka kama shara na kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na wala tusifunge saumu za ada na, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie saumu zetu kuwa za ibada na wala siada wajazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh